farkon kiran sallah shi na cewa a salatu khairu min an-nawm na ji kuma ba ya da bambanci da sauran kiran sallah shi da abin da ya dace da sunna na'am akan jana'iza to wannan kawai istirabat ne kuciya ne istirabat kuciya mutum yake inda kaza zai faru da ne hukunci kaza yanzu misali ya ce suna tafiya ne a cikin ruwa sai sai su ya mutu ko kuma suna cikin irin cikin ruwan ko kafin su je da cikin da nisa to ya za su biki bana da hakan ya faru amma akan kawo hakan dan a ce idan ya faru ya za a yi Yana sai malamin fikin su ce ka bari sai ya faru ka tambaye ka daidai lokacin da kuma zan faɗa na yadda ke Isra'ab ne kawai su ne a fukaha waɗanda ke ta an ra'aitu yun waɗanda suke da a ra'aita lau kana kaza ma huwa hukum a ra'aita lau hasala kaza lau hadasa kaza ma huwa hukum ce ta hu hatta ya hukun ya ne abin ya faru kullum ka zo ka da azan bismillah wala akan ne sabi to al-intihar yun ke wanda yake intihar mutumin da zai sa bom a jikin sai zai fuskanta abokan adawa wannan kuskure kuskure in yaki ne ya rinta bai mutum yake ga cikin su dama yana ji lalle in yaki gobe da dawo wannan babu ne amma shi ya tsara wa kansa babu zai tafi su da dama za a ga sun je sun tsara bam ɗin ya tafi su kuma abokin adawa da mutu ba shi da kuskura ya za ka kare mutane da wannan da suna bauta kuskure ne ya san kallon akwai dabaru na ne daban-daban da ya kamata musulmi amma dai ba irin wannan intihar ba ba su yi wa mutum ya zata lokacin ya tafi baya wajen ana yi ko ba yi to ga yadda ya bawa a cikin su suna yi ba zai shigo cikin mara daga turu an fasa ku Allah zai karfi su ke kawo nan ku shi ne haka na'am ba gaskiya ba ne kai ma mu ya halatta ke yin sufin istiraha ko da limamin ka baya yi a sama da nuna malamai da suke cewa in limamin ka baya yi bai kamata ka yi ba don musaba a imam tunda manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bi sai suka ce idan za ka tsaya da istiraha to za a sami a karahi shi mutaba a cikin imam wato kai shirin bin liman bayan ya riga ya tafi sai kun kana da to amma wannan ko abin da suke kallo shi ne matukar ka dace da abin da annabi ya wannan baya cikin jinkiri da aka haramta maka cikin sallah jinkiri kawai ka tsaya kana ta addu'a a cikin sujada liman na su ya aka haramta maka ina fata mu da amma ne ka tsaya ka wani aiki na annabi idan ka laka imama وقد وافق امام الجميع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ko da ka zaba da imamu ka ka dace da babban imamu na gaba da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ka sallallahu na bismillah wala ba da ji ka san ba ai na tabbatar abin da ba faɗa yanzu ke wanda na faɗa an ka san ba magana ta da nake mutum ne shi da gaske ne ba da wata ne ba da gaske ko har gobe a wannan aiki da abin da Allah ya faɗa da cikin Qur'ani wa ya tuda mun masa ba su min kuwati wanda riba ta kai sai musu tare da duk abin da suka duk ko yawa arna ta da Yin kuwa da dukkan abin da yake kuma sa karfi maza ka kuma ce ala innal quwwata ar-rabbi yake ku saurara ku karfi bai da cikin harbi sai suka ce ana akwai mu'jiza na bawuya wata mu'jiza ta annabi yau sai zan so karfi gaba ɗaya kan cikin harbi ne duk makana masu nan sarrafa su da na'ura da na'ura da kwakwalwa duk ba har harshe bane ba rahoton da ake harbawa a yasa daga nan a bai sun dogon zango kilomita dubu dubu da ɗari biyar duk kan na harbi sai maza Allah ku ce dama harbi ce karfi ce shi ne harbi ala innar kowace rabbi to da ka kuka fara daga harbi da za ta yi har zuwa wanda za ka koya nan gaba da za ka koya gobe ko jibi ko gata musulmi ne ba a sun zauna haka dole dai musulmi sai na motsa jikinsa ko dole su mutai musulmi na tare da ko dole musulmi ko mutane ne masu tsari dan ba wanda zai tsare kai yanzu kun ba kai ka tashi ba ka tsaya ubangiji yake mutuka a matsayin ka na musulmi ya hakuri mana yau ina son ku rika wayewa da abubuwa yayin da tafiya ko a duniya ko a gida Najeriya ka duba yau shekara talatin da wani abu majalisar ɗinkin duniya ta zauna ta yi kudin ta ce kudawa sun ci zalin musulmi da suka kwace musu zirin gaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza don haka a kudiri na majalisar ɗinkin duniya wannan wuri na falastinawa ne a mayar musu da kayan wannan har ya daskari a cikin duniya kan majalisar ɗinkin duniya amma ba a aiki isra'ilan kuma sai kara ma kwacewa mutum ne wajen dole da kuma da kashe wanda daga dama ko babu wani yunkuri da amerika ko madrasa cikin duniya ce amma lokacin da saddam ya shiga kuwait saboda bukatar su saman fetur nan take suka turo sojoji aka fita da dan da ba turo sojoji an fita da isra'ila a gwamnan jini sai musulmi ba ko da wanda zai ba an kariya ina ga dan tun ce mutanen da ke da sa ce sun balle daga rata kafin ce sun balle duniya ta balle ba a mata komai ba armeniya ta balle ba a mata komai ba saboda duniya da armeniya duka ta ce da Allah amma da ke shine su ce za su balle kuma daga tarayyar su da ake cin ba yadda ba aka zo ake ta karkace sun kara nawa sun ce kara goma zuwa yanzu ana ta karkace da duniya da su amma lokacin da mutanen Istimo a Indonesia tun da arna ne suka ce sun balle nan da ke kafin man budurta sun duniya ta kawo ɗauki a wannan kasar ya take suna Australia ta fara turo sojojinta suka je suka sauka a wajen an ba su yancin su an balle su daga cikin duniya amma Nigeria ya tabbatar musu da yancin kansu saboda kai musulmi ba ka da wanda zai kare ka in kai baka shiri ba kuma a nan cikin gida duk harbin da kawai kake yin ƙwamu ko a zangon kata ko a tafa a balewa ko a rikicin kaduna na farko da na biyu ko a ina ne ba guda ɗaya da aka ba guda ɗaya da aka ba to shi kenan sai ka sai ka kuma kana da gantar ba a gida a ga dole ne sun mutum ya yi tsari kuma yanzu inda za ka san ci bayan mu sai in ka yi irin wannan magana sai wani da kuma sai ai wannan magana ta ka fa akwai riski akwai riski ba su da wani da suna yawo suna barin ba kuma suna yawo manyan arman da suka tafi sai da ɗan ofishi suna yawo ba a yi komai ba sai kai kawai a masallaci ka ce yan uwanka cuta da shi ba dan su kawo mu duk wani kare da in kawo sun kawo an kawo sai su kare kansu don yanzu wannan zai zanto kunya muke jin faɗa gobe muke jin faɗa wannan raunin da take da ma na dai mutum ya tsaya kawai yadda ka san rago a garki a zuwa ga maka yayin da kake da ko ba abin da za a yi an ta duka na ba su da mun kare Allah ko dole duk abin da yake sunan su da da duk mutum ne duk abin da yake da da sunan su da mutum ne abin da ka duk ka sallah ta ma'azali in an ga wuka sai a zo a kama mu amma abin da ka duk da ne in ba mu kama ita na ta ka kuma da zauna haka ba faɗa mu ne illa ya sa tsorata wanda su ba su suke yin maganar yanzu kana yin da ta faɗa sai mutum ya kala fatuwa cikin da ba shi ba shi ko magana ba saurare ne na shi kawai amma wallahi ba zai kabbara ba yana shi kaji kai ka biya abin tsari ya ga to sai to ko malamin ta wannan mhm. ina jin ka dan ka basmala ban da yake baka yi haramun ba ba za ka yi basmala ba ne daidai lokacin da kake cikin qada'ul haja kamar kana cikin yin bawal kace za ka ambaci Allah ko kana cikin yin bayan gida kace za ka ambaci Allah amma kada da ka gama a cikin banzaki ne dan ka ambaci Allah ba kai wani zubi ba dan lokacin nan kai san karan kanka kana cikin halin da ya halatta ka ambaci ubangiji wurin da kake cikin ne za ka ai ba kan da ka dace ba sai kenan na biyu kasancewa ba ka da ba su ai ba yana kawo ba yana basmala da ba su ba su ya cikin karan kana saurara Imam Bukhari ya kawo babu babu yin da bismillah lokacin mutum yana saurara sai ga wani da daga cikin Bukhari da yake idan mutum ya zo wa matarsa kafin da kusanci ke ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan ma Thank <laughs> <laughs> <laughs> you. hadisi na cikin bukari da lokacin ba komai a cikin ka to lokacin magana ɗan karamin majalisi ba da da kuma amma za ta yi bismillah bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan wa la tusallim na'am to da sai kike kamar yaya shi zai yanka daban sai naka daban za su yi kira cikin dabba damar ya halatta cikin layya mutum bakwai su haɗu a kan sa ɗaya ko kuma rakumi ɗaya an gane ku idan suka haɗu suka sai rakumi ɗaya ko sa ɗaya da nufin layya su duka kowanne daidai da ya yi layya su da kansa amma rabo ne sai dai mutum ɗaya ko mutum da mutanen gidansu ne ne ciwo kansa da kuma sauran mutanen gidansa to kai in ko za ka rage da kanka ko za ka yi da wajen sai za ka yi ko rabu daya duk wannan musahabbancin na ba za ka yi ki barci ba za ka yi ki dace kan ko gashi da kuka da amma ku ba ba ba da dare ai sai da ka da ina da jin da ko da ka ko da ina da da gobe gobe da safe dai akwai ladda ne ta mata a ban ba da cikin Allah ta yi karfe sardarin da zo goma da ba a fara da mata su yi Allah ta mutu sarfi a da magrib wannan mutanen masallacin alamun da zai kuma zo sun sami suna sauka da yi ko ne faɗa musu na zo suka zo a gudunar da mamu cewa an taɓa samun ta cikin azumi ko farko azumi ba a samu zuwa ba dan Allah dan Allah dan Allah a cikin kaga wannan dan Allah dan Allah ne ita ce da ba na kwana. to amma dan Allah kar wani ruwa ya ma biya ya dan kar wani wannan dinga cikin gobe kuma zo ce shi ma dan Allah dan Allah a cikin bayan sai kuma dan Allah dan Allah daga wanda zai yi zalimi in kara su program dan abuka da mu na kawo duk sai da ka ga karatu ai duk kuma dai ba dai dai ba na abin nan almuhim ne da ba an ce ba zan sake ba ba aka ce muku to insha Allah gobe ne muna da masallacin almuhim daga daga magrib zuwa isha a ah, daga nan gurin kuma saurara ne to duk muna da inda da mukai ba in kuma za a yi da dare a wani wuri to za ku ji labari da rubutu in za a yi a wani wuri da dare in za a yi